broken and the sky is cracked. Come on up to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on up to the house. Chuck Man's choir. You got to come on up to the house.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 Razgovarat ćemo o Trench Townu, festivalu koji će sada krajem aprila i početkom maja biti održan na, u Palićkoj šumi blizu Subotice i razgovarat ćemo, gde će naravno Aizbrug nastupati i razgovarat ćemo o revoluciji. Pre svega onoj 5. oktobarskoj revoluciji i oni koji su živjeli u Srbiji tih 90. godina setit će se da je Aizbrn bio jedan od bendova koji su vrlo često nastupali na onim akcijama koje su se zvale Izađi na crtu E pa, na crtu se izašlo, desio se 5. oktobar, 12 godina nakon toga desio se i film Lice revolucije. Autor filma, vlada će biti večeras isto tako ovde sa nama, a mi ćemo negde otprilike kada se vlada pojavi e, podeliti i dva puta po dve karte za premijeru filma na Beldoksu 4. maja u Sava centru. Eh, hekupe.gmail.com je mail na koji možete da se javite od negde računam otprilike 9 sati. Uh, a umeđu vremenu do 9 sati mi ćemo pričati o Trench Townu, sad mala pauzica, osim Iceburna još jedan band na E, reklo bi se domaći pošto dolazi iz Vojvodine, Eva Brown, isto tako na Trench Townu, a onda krećemo sa razgovorom sa Virginijom koja će malo više pričati o samom festivalu. Puštam prošlost ispod crte Dobre me misli prolaze A sumnja mi ne da mira ne naš brod od papira Loše mi vesti dolaze Jer mi smo ostali Na suprotnim stranama ljubavi Iz našeg dana Svaki udarac me zbuni Slušam, al se ne osvrćem I puštam da reči peku I bez nas sve reke teku Gledam, al više ne brinem Jer mi smo sad ostali Prazni na praznoj strani ljubavi Iz naše dana Seja muito tehničkih smetnji na početku kupeka, kupek nastavlja da plovi 45. po redu i to sešćemo u Brodić ovo su zvuci grada ako niste znali, evo urbani radio pa moram se malo da otvorim prozor da se čuju ovi sa besnim motorima i automobilima A, da, kupek će otploviti malo do Palića odnosno do šume Palićke prošle godine je to baš bila plovidba pošto je kiša padala pa se moglo slobodno doći sa brodom. A, pored mene je u studiju i Virginia koja će nam pričati malo više o ovogodišnjem Paličkom festivalu. Virginia. Virginia. <laughs> e, ćao, kako je? Ćao, ćao. Evo nije loše. Malo današnji dan je bio naporan, s obzirom na to da se festival približava, pa imamo dosta stvari i obaveza, ali u principu ovako lepu atmosferu je uvek dobro doći, tako da, naročito a, na kraju dana da se odmori odmori da. čovjek. Da, pa dobro, iskreno da ti kažem, ja zaista redko kada imam uh, naviku da predstavljam bilo kakve festivale, ali ovaj, evo, već drugu godinu za redom trudim se Trench Town da predstavim, jer smatram da je to jedan od najblesavijih, najlođih festivala koji postoje na ovom našem prostoru, pre svega zbog samih izvođača, a na kraju i zbog uh, atmosfere i, i, i okruženja gde se festival održava. Upravo tako, pa to je ono što svi pitaju kao pa kako se stiže do tamo, pa gde je to, pa je to stvarno u šumi? I onda u principu ja kažem jeste, stvarno je u šumi, dakle u blizini Subotice, u stvari malo bliže Paliću, e, u, u sred šume nalazi se festival Trench Town i ove godine se održava 12. put zaredom, e, dakle osnovan je 2000. godine, negde baš u oči te velike revolucije o kojoj si ti govorio danas na početku svoje emisije, o kojoj ćeš u stvari tek govoriti govoriti u drugom delu. E, I ono što je zanimljivo jeste da od samog početka, pa evo čini mi se da se ta tradicija i neguje održava, a sve nekako više i gradi, e, to je da festival e, neguje tu neku regionalnu scenu, odnosno da svake godine bira izvođače, možda ne po nekoj popularnosti ili ne znam broju publike koja dolazi na njihove koncerte, stadione i ostalo, nego baš po tome da su iz regiona i da su interesantni kako domaćoj publici, tako i nekoj strano. I ono što ja baš volim da istaknem na gostovanjima jeste da sam i sama primetila negde da se ta naša regionalna scena um, iz godine u godinu onako postaje sve dinamičnija u tom smislu da se bendovi, da su bendovi zaista počeli da se uh, razmenjuju, da um, recimo hrvatski bendovi često gostuju kod nas, isto tako naši u Hrvatskoj i mislim da je to baš dobro jer prosto dobijaju time s jedne strane mnogo širu publiku, a s druge strane naravno i daleko veće tržište. To naravno, dobro. Da to je funkcionisalo u nekim davnim vremenima. Pa da, da, da. I u nekom trenutku je zamrlo i sada se to čini mi se baš onako vraća i intenzivnije se na tome radi, a Trench Town to intenzivno i podržava, tako da mislim da je to baš dobra stvar. Pre nego što krenemo na predstavljanje bendova koji će ove godine nastupiti, ono što je meni bilo isto tako zanimljivo, karte, odnosno ulaznice su se mogli kupovati, nisam siguran za Hrvatsku, ali znam za Bosnu i Hercegovinu. Jeste, upravo tako. Dakle, u principu sve ulaznice i dalje mogu da se kupe e, na čak 40 prodajnih mesta u Srbiji. E, dakle, namenjene su, e, odnosno publika je negde ciljena iz svih gradova iz Srbije, a isto tako postoji mogućnost da se karte kupe putem sajta gigstix.com. Svi koji su kupovali karte za neke muzičke događaje znaju, u principu dobro im je poznat ovaj sajt, tako da i po tome vidimo da, je negde, da će negde publika biti regionalnog karaktera, odnosno da će će dolaziti ljudi iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Hrvatske, pa Mađarske, Bugarske, Rumunije i čini mi se da će ove godine baš onako biti šarenoliko, bar što se publike tiče, a isto tako i bendova, o čemu ćemo pričati. Pa dobro, ajde da krenemo sa bendovima. Tri dana, tri bine. Jeste, tri, tri dana. Tribine. <laughs> tri dana tribine e, i, i dosta programa i pored e, tih bina. Dakle, ono e, što je negde najinteresantnije, verovatno slušalcima, možda u stvari kako kome, ali negde ono što, što je najzvučnije jeste ta glavna bina, odnosno izvođači koji na njoj nastupaju. I prvog dana, odnosno 30. aprila, su to Eva Brown, koju smo malo pre slušali, zatim Iceburn, koje smo čini mi se slušali na početku. Slušali. Da da, emisije i uh, za kraj te prve večeri Super Hicks, kako sebe najavljuju me, melodični balkan ska band sa duvačima iz Makedonije. Dobro, Super Hicks, Super Hicks je, ja mislim, barem po Novom Sadu posebno dobro poznat. Poprilično često su tamo i nastupali. Jeste, jeste. Dobro, jest. to je ta ska scena. Ovaj. Upravo tako i e, kako oni sebe još najavljaju, oni kažu da je to e, koncert za pamćenje i ja zaista verujem da jeste, iako ih ja sama nikad nisam uživo slušala, ali po onome što sam mogla ja da čujem, eto, Zato onda ti, kažem, možda da. imaš ovaj, bolje informacije e, u tom smislu kako oni zaista zvuče uživo i da li je to stvarno spektakl kako, kako oni sami kažu a čini mi se da jeste i da e, baš tako imaju ovde dosta publike i mislim da je to negde verovatno i bio kriterijum da, da se upravo oni pozovu da budu gosti festivala. Mm -hmm, dobro. Hoćemo, hoćemo da nastavimo sa tom velikom binom naredne dane ili možda. želiš možda da da pređemo, ajde u stvari da idemo danima. Predstavili okay. smo zapravo veliku binu taj mm -hmm. prvi dan. Ajde da vidimo šta je na maloj bini. Na maloj bini. Mislim da će to biti nekako u glavi. Lakše će se složiti kockice po danima nego ovako. E pa moguće, moguće. Ovaj, e, na maloj bini tog prvog dana nastupa Stray Dog. To je e, dečko ovde iz Beograda, Dušan, verovatno već svima dobro poznat. On se onako nekako izna da pojavio, čini mi se sredinom prošle godine i već na kraju e, te godine bio je na prvoj listi singlova od e, domaćih autora i čini mi se da onako nekako je uspeo na prepad da, da osvoji publiku što, što svojim e, pesmama, što spotovima koje smo mogli da vidimo i ja sam bila recimo na promociji njegovog albuma, u Bigzu je to bilo e, i znam da nije moglo da se uđe. Recimo, onako sve je bilo stvarno puno, a jutro smo e, se takođe baš nas dvoje videli i, i on kaže da i ovaj koncert koji je sad imao u Domu omladine, omladine je bio da apsolutno, da, da, da, da, rasprodan. Tako da, eto, um, dečko je stvarno pokazao da, da ima talenta i da se to sve negde krilo i sakupljalo ovih uh, svih proteklih godina i sada je čini mi se konačno došlo pravo vrijeme da svi zavale Stray Dog. Da, da Stray Dog je tu u Domu omladine nastupu zajedno sa Felonom, a to je deo ekipe Vlaste Popić, u stvari yes. najvećim delom ekipa iz Vlaste Popić koja će takođe uh, svirati na Trenštavno, ali to ćemo Otom, potom. potom. Da. Upravo tako. Možemo još za taj prvi dan da najavimo sa ICMC Damjana Elteka koji takođe dolazi iz Beograda e, i to je jedan onako danas vrlo popularan zvuk e, i njihov single Mama je čini mi se bio emitovan na svim radio i TV stanicama u proteklih godinu dana i čini mi se da isto tako kao što su ovde popularni imaju popularnost e, i upravo širom tog regiona o kojem, o kojem smo već govorili i mislim da će to zaista biti onako je, jedan dobar spektakl na maloj bini. Da, fino zvuči. I Upravo to. Ostala je ta treća binica. Jeste, ostala je treća bina, e, dakle to je regi terasa e, i na toj regi terasi od e, podneva u principu kreću da muziku puštaju sound sistemi. Sound sistemi ovog puta dolaze iz e, najrazličitijih e, krajeva Evrope i ljubitelji rege zvuka će sigurno mm, uživati tokom cijelog dana u, u zvuku ovaj, ove muzike, zato što to onako kreće popodne u nekoj opuštenoj atmosferi i polako publiku uvodi u sve ono što ih e, očekuje u večernjim satima. I ono što sigurno treba da spomenemo jeste svakako, jesu svakako i nastupi DJ-eva E sad to se možda malo razlikuje od one muzike koju možemo da čujemo tokom dana i tokom večeri na festivalu, ali e, ovog puta imamo i te, te nastupe koji će trajati do kasno u noć, tako da publika zaista neće imati odmora tokom cijelog festivala i, i mislim da je to ono posebno negde, poseban specijalitet da zaista nema spavanja tri dana. Pa praznici su zašto da spavaju. Upravo tako. Da, da ove godine je ono što je zanimljivo, mislim da prošle godine se nije poklopilo to sa 1. majem. Jeste, jeste. jeste? Obično se da, da. obično da. Ovaj, se Trench festival trudi da, da svima ponudi izbor za taj prvomajski uranak, takozvani, i za te praznike, odnosno da se festival sam pozicionira vremenski tako da pada negde oko 1. maja, pa da ljudi prosto ne bi morali da razmišljaju o tome gde će, gde će ići u prirodu, odličan izbor izbor je svakako etnokamp da, eh, od kad, Kad već ne izlaze na ulice da protestuju i da se bune, je li tako onda... Upravo to. Makar e... da ode u prirodu. <laughs> ok, ajmo baš na taj prvi maj. Prelazimo dakle na, na 1. maj. E, ja se nadam da, da se publika neće umoriti već tokom tog prvog dana i da će biti orna e, kao, kako za prvi, tako i za drugi dan, odnosno 1. maj. E, I tog dana na Velikoj Bini nastupa e, Sevdah Baby sa cijelim svojim bendom i znamo da njega, odnosno Milana Stankovića i njegov bend um, voli najrazličitija publika i, i baš kad sam razgovarala sa, sa Milanom uglavnom, onako komentarisali smo to kako je čudno e, da se podjednako njegove pesme, kao što su e, Tri poljupca ili Ljubi me brzo, slušaju u najrazličitijim klubovima po Beogradu i on je baš e, onako bio srećen zbog toga i bio je u fazonu da njemu to prosto ne smeta i da, da je to sve okej okay, i da se nada isto tako da će i na Trench Townu biti najrazličitija publika koja će prisustovati pa, njegovom. Pa s obzirom ko će sve nastupiti na toj velikoj bini taj dan, bit će različita. Pa, Ta, upravo to, upravo, to, to sam baš i ja htjela da kažem, s obzirom na to da nakon njih nastupa Elemental, bend iz Hrvatske i čini mi se da je Elemental sad već ovde jako dobro poznat svima i da već ima neku svoju publiku stalnu. Oni su nastupali u mnogim gradovima u Srbiji, e, nekoliko puta i u Beogradu i eto, nema razloga da prosto i ovaj koncert e, ne, bude, ne bude pun kao i svi prethodni pojedinačni koncerti, a s obzirom da je ovo festivalska svirka, mislim da će baš biti dobra atmosfera. Da, oni imaju iskustva sa festivalskim svirkama na Exitu i tako. Da, to, da, i tako da, to. da, da, da. da. E, a i posle elementala... I posle elementala dolazimo na neku vrstu domaćina. Vreme je za dobri stari pak. Da, da, da, Ovo me da, ide nekako s prvi 1. maj upravo tako, kad se svi onako lepo najedu, <laughs> da mogu da džuskaju i taman ustanu. E, poslednji za, za to veče su Ateist Rap e, i to je bend iz Novog Sada o kojem ja mislim da stvarno ne bi trebalo mnogo da govorimo, jer su, čini mi se oni, baš sam to jednom i pomenula u nekom gostovanju, e, mislim najstariji bend e, među, među svima ovima. E, e, ako, ako ne ovaj, po godinama trajanja, ali mislim da su i po tome, onda sigurno po ovaj, starosti e, samih članova benda. E, svima, svima dobro poznati i hitovi i sve ono što oni rade i mislim da isto tako e, će oni dovesti specifičnu publiku upravo na ovaj dan, zato što znam da se dosta ljudi baš raspitivalo upravo za taj dan koji pada na, na 1. maj, odnosno drugi dan festivala, jer eto, prate Ateist Reps E, svuda gde nastupaju, a ono što je zanimljivo jeste da sam ja baš skoro pročitala da je to jedan od naših koncertno najaktivnijih bendova, tako da mislim da, da je to stvarno za svaku pohvalu, s obzirom na to da su to već ljudi u godinama. Ljudi u godinama, poprilično energični. Baš to, baš to, a da i dalje na Bini prave show, mislim da, da će ovo onako na, na super način zatvoriti, bar što se bendova tiče, to, to prvo veče na velikoj, to, odnosno drugo veče, ja se izvinjam, na, na velikoj Bini. I na Maloj Bini za, za taj drugi dan trebalo bi svakako da pomenemo New Citizens, to je band iz e, Slovenije i oni su e, možda malo drugačiji e, od recimo Ateist Repa, s obzirom na to da, da je ovde reč o, o punk roku, a da ovde govorimo o elektrozvucima, tako da za sve one koji možda e, ne uživaju toliko u onom što nudi e, Ateist Rap, mogu slobodno da pređu na Malu Binu i slušaju New Citizens ili ali e, nakon njih da m, uživaju u bendu koji se zove Aman Zaman i dolazi nam iz Svilajnca i ja uvijek najavljam posebno taj bend zato što mislim da im stvarno treba podrška za sve ono što rade jer je to mlad reggae bend koji kao što sam rekla iz Svilajnca nam dolazi i ima onako vrlo interesantnu publiku koja je isto tako kao i oni mlada ali čini mi se da onako su sve m, e, popularniji i popularniji u tom smislu da zaista dobijaju veliki broj e, fanova u svakim danom. Ok, hoćemo li malo o rege terasi da pričamo ili ima možda tu nešto posebno da se istakne taj? Možemo, možemo da kažemo, Da, da, da, da, da, možemo da kažemo da na rege terasu uh, dolazi sound system Ital Vision koji, uh, kako oni sami uh, navode, predstavljaju rege spektakl i za njih svi regeri vrlo dobro znaju ko su i šta su, tako da uh, njih uvek nekako posebno izdvajamo. Uh, i mm, e, mislim, mislim da, da će to stvarno učiniti da je regi terasa zablista i da se veliki broj ljudi svakako okupi na ovom stage -u. Ok, ajde mi bi mogli sada da napravimo pauzu, da Jovan, oj Jovana, bože moj. <laughs> <laughs> Virginija. Okay. Da uzme daha, a, a umeđu vremenu ćemo da poslušamo Stray Doga. E, super. I Smile, a, a onda nastavljamo dalje sa predstavljanjem ovogodišnjeg Trench Towna. Muy bien. muzički intermeco. Nije mogu biti kraći, svega dva minuta i nešto. Stray Dog i Smile, Stray Dog koji nastupaju prvi dan, je li tako, na Maloj jeste, Bini. Jeste, prvi dan na Maloj Bini. A Trench Townu nama je ostalo da predstavimo još izvođače poslednji dan, odnosno 2. maja. Upravo je tako. Dakle, tog poslednjeg dana ja volim da ga zovem gostujući dan, zato što su na Velikoj Bini sve gosti mm -hmm. iz e, regiona i e, nekako smo ih već i pomenuli kada smo e, govorili o bendovima koji dolaze iz e, Bugarske i kao poslastica za sve e, ljubitelje regija ovog puta dolazi nam Roots Rocket i e, čini mi se da je to za sve stvarno onako će biti e, super stvar zato što ljudi već e, neko vreme čekaju da, da oni dođu ili idu na njihove koncerte gde god da nastupaju. E, oni broje čak devet članova i mislim da će onako to na bini izgledati zaista naročito na velikoj bini izgledati zaista lepo tog poslednjeg dana festivala. Nakon Roots Rocketa e, nastupaju Jinxi i ne znam da li stvarno e, bi trebalo njima bilo šta reći, s obzirom na to da već svi jako dobro znaju... Do, do pre jedno dve godine ih nije bilo nigde, onda jedan put su se pojavili vrlo česti gosti. Da, da, da, da, upravo, upravo tako, pa to je, to je u skladu sa onom mojom pričom da zaista nekako počinje region ponovo da živi što se tiče te muzičke scene. E, I za kraj te večeri dolazi bend iz Mađarske. E, koji se zovu Color Star e, i oni se onako takođe naginju ka tom, više ka tom nekom elektrozvuku, e, taman e, idealni da uvedu u ono što ljude očekuje nakon toga, a to je dakle svakako DJ program i mislim da će to poslednje veče, naročito kada već ljudi onako svoju energiju koju su sačuvali za taj poslednji dan troše još na ono što je preostalo od festivala i da će svakako svi uživati kako bi mogli da se kasnije naravno odmore i krenu svojim kućama iz Subotice, odnosno sa Palića. I e, tu takođe dolazimo do e, izvođača koji nas očekuju na maloj bini tog trećeg dana i mislim da smo negde ova glavna imena i, i već pomenuli, dakle to su Felon, Vlasta Popić e, i Vane iz Lagune za sve one koji su ljubitelji hip-hopa, dakle ovi e, momci predstavljaju drugi talas e, hip-hop domaće scene i, i oni su mladi, onako puni energije i elana, tako da svakako idealni za, za poslednje veče festivala. I ostala nam još mala terasica. Jeste, upravo tako. E, na maloj terasi e, te poslednje večeri e, puštaju... M, mm, E, pre, pre svega, pre celokupnog programa, e, pušta sound sistem e, Ital Vision, dakle oni će publiku zabavljati kad god im se za to pruži prilika, a tog poslednjeg dana će napraviti posebnu žurku, kao što sam rekla, da onako na, na lep način uvedu nekakvu tu završnicu samog festivala. E, sada dobro, sad kad smo mi izdeklamovali sva imena... Pa nismo izdeklamovali, baš smo... Pa dobro, ajde, ali više manje ono najvažnije smo da, da, da. predstavili. Da, da. ono što je veliko pitanje, verovatno za one mnoge koji žele da odu do tog palića, kako se mhm. snaći za smeštaj? E, um, to je, to, dakle, svi uvek pitaju i, uh, kako se na, snaći za smeštaj i kako će vreme biti. A, vreme, bože moj. <laughs> bože Vidimo moj. kako je vreme ovih dana. Samo da se smestimo pa ćemo vidjeti kako je vreme. Ali um, ono što sam ja bar gledala uh, ovih dana po nekim prognozama, trebalo bi da ova kiša koja nas iznenađuje iz sata u sat, da tako kažem, uh, prestane uh, i da stvarno za vreme trench towna bude lepo vreme sa temperaturama preko 25 stepeni. Mislim da ovaj, će to svima biti radost svakako, naročito onima koji su prošle godine pokisli believe. Tako da a, ove godine čini mi se da, da neće biti kiše i slobodno možete a, e, svi zainteresovani koji dakle kupe karte a, e, za sva tri dana imaju pravo na besplatan smeštaj u kampu i čini mi se da smo već pomenuli to na početku ovog razgovora, a to je ta specifičnost da se sam kamp nalazi u okviru festivala i da je po tome ono što si i ti čini mi se rekao, e, ovo je jedinstveni festival u cijeloj Srbiji jer prosto uvek je kamp nekako odvojen ili ljudi da da, da, ili se ovaj, ljudi smještaju negde po nekim kućama, stanovima, hotelima, hostelima, a ovde je prosto takva situacija da okolo nema ničega, da je to šuma i da jedino što možete da ponesete sa sobom jeste šator, eventualno kabanica i da stignete nekako do Subotice, a od Subotice vas voze naši autobusi koji će svakog dana ići tokom celog dana e, u određenim terminima, što sve naravno opet možete da vidite i na našem sajtu, ali i u našim festivalskim novinama. Trench Times, dakle ili na sajtu kao što rekoh www.trenchtown.org, možda čak i putem Facebook stranice, odete na Facebook pa ćete tamo sve lepo naći, ali ono što je, što je važno za sve one koji e, možda misle da se smeštaju u kampu dobija samo kupovinom ulaznice, ne, postoji još jedan korak, dakle odete na sajt i tamo pronađete formular koji bi trebalo popuniti, upišete svoje ime i prezime i na taj način rezervišete kamp, odnosno mesto svoje u kampu da nije formular ono kao kad ideš na bungee jumping pa da, da, da, da, se da. svesno odričeš, u stvari kompletna odgovornost je zapravo na tebi. <laughs> pa to, ja mislim, da, da, da, ja mislim da to ljudi kad krenu na ovakvu vrstu festivala prosto nekako sebi dozvole taj komfor da da se onako ratasiljaju svih nekih odgovornosti koje ih pritiskaju svakodnevno i da zaista u prirodi i uz dobru muziku uživaju tamo tri dana. E sad, e, još samo par tehničkih detalja. Koja je mhm. inače cena karte? E, cena karte je za jedan dan, ukoliko se neko odluči da sluša određeni bend ili e, dva benda koje se, se nalaze u istom danu, iznosi 820 dinara, a za sva tri dana je 1980 dinara, što zaista mislim da, da nije mnogo, naročito iz tog razloga što u okviru cene te karte spada i smeštaj u kampu i u principu u okviru kampa postoji i festivalska kantina, tako da ljudi mogu da uživaju u hrani e, koju im budu spremali trenč kuvari na licu mesta i to će sve onako biti po pristupačnim cenama. Će a i... biti pasulja ne će. Prvo Aj, Upravo tako, upravo tako. A ono što je, što je još negde pogodnost jeste da zaista okolo e, festivala nemate nikakvih drugih sadržaja i prosto e, taj novac koji ponesete da. potrošit ćete. Sudbina je da ga potrošite na da, French Da, da, da. Ne, htela sam da kažem da jedino što možete da radite s njim jeste da dobro klopate i, i da se dobro to provedete. Tako da, da mislim da, da svi koji dođu tamo neće u svakom slučaju da zažaliti što okolo nema uveče. Reci mi, ali imaš predstavu možda prošle godine koliko ljudi je posjetilo festival? Ja a, e, lično e, takav, takav podatak a, e, nemam, ali znam da svake godine a, je onako i na samom ulazku tog prvog dana užasno velika gužva i da a, nekako, ali je dobro zato što je a, sama atmosfera festivala, ne znam da li zato što ovaj festival potencijera na regije muzici, a, pa nekako prosto i nosi taj duh u sebi, ali čini mi se da, da ono što je najlepše tamo jeste što nema a, tog nekog pritiska, nema nekog požurivanja, nema onih onih užasnih velikih gužvi na koje smo e, navikli na raznoraznim okupljanjima, koncertima. To nekako ide i uz Vojvodinu, i uz ono upravo ravnicu tako, tamo. Da, da, da, upravo tako, valjda kad svi dođu tamo, onda se onako nekako smireniji i opušteniji i čini mi se da ništa od toga ne predstavlja nikakav problem i e, mislim da će sigurno i ove godine biti više hiljada ljudi na, na festivalu, tako da na vreme rezervišite svoje mesto u kampu. Ali imaš podatak prilika odakle su ljudi dolazili sve? iz, pa to je, to je ono što je najzanimljivije. S obzirom na to da dolaze izvođači iz e, čitavog regiona, tako i proteklih godina uglavnom publika bila e, iz tih zemalja iz kojih e, u principu dolaze i bendovi, tako da imamo veliki e, broj posetilaca recimo iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Mađarske kojima je to i blizu, pa ono što je zanimljivo e, jeste da na primjer u našem e, Trench Timesu e, celokupan program i sve u vezi sa festivalom možete da vidite kako na srpskom, tako i na mađarskom jeziku. Mm, jer njima je to stvarno u principu blizu, svi, svi znaju gde se Subotica nalazi, dakle na samoj granici sa Mađarskom i e, čini mi se da, da veliki broj ljudi e, dolazi upravo iz te zemlje, a ono što je najzanimljivije jeste naravno što se tamo susreće, e, susreću ljudi iz različitih zemalja i tu se onako ostvaraju lepa, možda čak i prijateljstva. A možda i nešto više. A možda i nešto <laughs> više, u, upravo tako, upravo tako. I ono što je je isto e, zanimljivo i što bi sigurno trebalo pomenuti, a tiče se e, samog programa, sada se opet malo vratimo na program, m, mm, jeste da program traje tokom čitavog dana, što ovaj muzički, što program koji se odnosi na a, e, radionici izložbe, odnosno tu neku e, vrstu pratećeg e, programa samog festivala. E, dakle, postoji e, izložba, odnosno radionica koja je meni super zanimljiva e, i zove se Warhol is Yourself. Mm, ona je zanimljiva zato što donesete svoju fotografiju uh, koja će, koju kasnije uh, obrađujete kao što je Warhol radio onako um, četiri uh, iste fotografije koje su ovaj, uređene u različitim da, bojama, da, da. bojama, negativima, m, mm, tako da, da mislim da će svima biti zanimljivo da sebe vide kako bi ih Warhol video da možda ne bi bilo loše da dobiju još i pet minuta slave na festivalu. Da, da, da, da, da, upravo to, upravo to. Ali mislim da e, tamo nekako niko nešto specijalno ne žudi za tim, jer prosto je takva atmosfera, opet kažem, da su e, svi prosto jednaki međusobno. Čini mi se da i izvođači koji dolaze nose takav vibe sa sobom, da prosto tu nema e, nekih e, zvezda u tom smislu da su oni nadmeni, takve, onakve, kakve već zvezde nekad često vidimo i kako znaju sami da budu, već su to prosto onako ljudi koji vole da se druže i da podele dobre energije pre svega. Da, pretpostavljam da bi mnogi od njih zapravo i odustali od odlaska na takav, na takav festival u šumu, ako su već toliko razmaženi, verovatno. Bi... Upravo tako, upravo tako. Svi oni koji nisu navikli da spavaju e, na zemlji ili pod velim nebom ili u šatoru, e, verovatno da ovo nije možda festival za njih ili mogu naravno da poseti na jedan dan festival pa da vide da li im se to dopada. Reci mi, jeste razmišljali možda o dokumentovanju, o nekom snimanju filma ili nešto slično festivala, pošto 12 godina nije malo, a mislim sama ta atmosfera koja se u, u, u toku samoga festivala je zaista nešto jedinstveno i mislim da bi to bio najbolji način kako ga predstaviti i dalje za one koji nisu recimo imali prilike da dođu. Jeste, upravo je tako. S obzirom na to da je ovo uh, radio emisija, pa ne možemo da pokažemo tu vrstu materijala, ali uh, u principu postoji dakle, dokumentovanje materijal sa svih uh, prethodnih festivala i to je ono što negde ove godine nosimo sa sobom uvek kada negde gostujemo, a na televiziji smo, pa to može i negde i da, i da se vidi. I to je onako, mislim da, da ti snimci zaista najbolje pokazuju upravo to što ti kažeš, atmosferu tog festivala festivala um, i, i negde dočaravaju sve ono što čini mi se ne poznaje niko ko tamo nije bio, a, a trebalo bi svakako da, da prosto osjeti u zavisnosti od toga i koju muziku sluša. Mislim da ovaj festival m, mm, pokriva različite muzičke žanrove, ali da je ono što je negde najvažnije jeste upravo ta atmosfera, koju on nosi, boravak u prirodi, tako da je onako namenjen kako različitim e, ljudima u, po tom nekom e, ukusu, tako s druge strane i po godinama, pa tamo možete da sretnete i ljude sa decom e, i mlađe i starije i ovakve i onakve i domaće i strance i svakako je to, čini mi se, dobra pozivnica, kažem opet i taj e, video materijal koje, odnosno video materijale koje imamo e, i koji su u principu zabeleška svega onoga što se dešavalo na prošlim festivalima. Mislim da, da je to najbolja onako e, slikovna pozivnica za sve one koji žele da osete atmosferu ovogodišnjeg Trenštavana. Pa dobro, evo, ja ne znam šta više da se ispriča o samom festivalu, ja sam već teko sliku. <laughs> Meni je lakše zato jer sam ja bio prošle godine. Da, tako da, da, da, da, da. Tako Ali da ja se nadam da i oni koji nisu bili sada već imaju sliku koja će ih odvesti put Palića ove godine. Dakle, još jednom da kažemo samo od 30. aprila do 2. maja. Dobro, ništa. Ako već nisu stekli sliku, onda barem tonski da steknu dojam šta je ono što će se ove godine slušati na Trench Townu, pa ćemo napraviti jednu malo dužu muzičku pauzu, a poslušat ćemo i Super Hikse, i Elemental, i Vlasto Popić. Odlično. Virginija, hvala ti na gostovanju. Pa, hvala eto. tebi, Dejane, bilo mi je lepo. <laughs> Takođe. културно-уметничка програма од едукативен карактер. na srce, to smo mi Pusti ih nek, rade po svom Neka se nadaju glasu tvom Ti im ga daj, ostani tih Makar si bijesan sad na njih Tako je bilo, tako će bit Misliš da neće se promijeniti Ništa bolje, ništa gore Sve je prigušeni mir Samo promatram sa trakom preko usta kurvin pir A vidim sve signale, sasvim jasni su znakovi Niko ne iskače, samo vlakovi Karavane prolaze, pustinja je u nama Spavam dok me gaze Al ne budi me galama Ma što bilo što da se desi Pretihi smo mi Nema toga da pokrene me Da ustanemo svi su nam pastiri Gazit će nas miljeno ako ko proviri Bogati se bogate, pune im se kase Možda nam je bolje da skupljamo flaše Vrlo dobro znamo da smo zapeli u blatu Zapeli u vremenu, nećem tuđem ratu Glavo nje nas gledaju sa visine Kradu nam iz usta kao gladne psine A mi šutimo oduzet izuzeci, nevažni izuzeci, poraženi, sjete nas se samo kad su izbori, a mi šutimo oduzeti, nevažni izuzeti, poraženi, sjete nas se samo kad su izbori, jedna glava protiv ovdje glasa, dvije glave kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Đavo, pesma sa posljednjeg albuma za očnjake. E, Vlasto Popić i Ivana Ščapeca smo imali prilike slušati u Kupeku pre, pa možda jedno, mesec dana otprilike, a vrlo često, eto, ispada i da gostuju e, po regionu, da budemo onako fini. E, mi ćemo nastaviti e, ovaj kupek, ali pre nego što krenemo na priči o revoluciji, 5. oktobru i filmu Lica revolucije, ja sam pripremio jedno malo iznenađenje. Ne, ne, ne, ne, nisu, nisu još uvek karte, karte ćemo početi deliti, pa evo, možda za jedno 5 minuta, 10, zapravo kad kad vlada uđe u studio, budite brzi, tkekupek.gmail.com, dakle za 4. maj a, film Lica revolucije u Sava centru. A to malo iznenađenje se zove Darko Cvjetić. Darko Cvjetić, inače glumac, pa evo, posljednje vreme čak i režiser u Prijedarskom pozorištu, e, nedavno je objavio petu knjigu, zbirku pjesama praktički, koja se zove Masovne razglednice iz Bosne. E, knjiga sadrži više od 100 pesama i uglavnom zapravo sve nose neku antiratnu poruku. Darko Cvjetić je bio toliko dobar da nam je izrecitovao tri pesme iz masovnih razgledica iz Bosne, što ćemo mi upravo sada i da poslušamo. Čičino streljanje kad smo ga ubili pod orakom. Rekao si, kako ti se mater boji vaditi krv iz prsta. Ne boli rana, nego u glinu žuri gaza. Sve što mi odbija, nema mišiće. Gledano vodom nikakva obala ne stoji. Prišli su čerkinih zečeva. Otišli još se kupljaju svoje sjenike. Skini s mene u opakicu zemlje. Idi dočekati svoje rođene. Lozinke, webovi, haikuj. Petrijev, tenk, Tetov, Kozara, Kamen, Karlovac, Mostar, More, Moskva, Kos, Kostur, Kosovo, Ban, Bostan, Bosnia, Bluz, Kosa, Vietkong, Mraz, Nož, Filoktet, Vijek, Vrijeme, Vojska, Tikrit, tišina, Tarkovski, Mandeštam, Rčan, Majstor. Posao, češljanje, leševi, košare, crvenjenje, jagode, crvenjenje, crvi, šavok, kafkanje u mjestu. Sigurno je i da Bečković jeste čitao Weiningera. I to kako se medvjed u Rusiji ubija u klopci. Otud, otud kaže mi ta pjesma o Vuku koji liže nož. I sigurno je da južni Sloveni šetaju oko Štrosmajera. I sigurno je da si bio budala u rovu. I da su svi uzalud poubijani. I da je opasno biti knez u Košutnjaku. Imati čajđinicu u centru Sarajeva. Ta filozofe patentiraju kao i prestalo nasljednike. Da pa za života možeš biti general u dvije vojske. Da je opasno imati miješanu krv. Da se križ i krst mrze na užas staro iša. I da je Ćosić napisao i Kosovo i vreme smrti. I da je gadno biti isprebijan i Pekić u vrijeme čuda. Čudna. I da je Kovačević diplomat i da je Basara diplomat i da je umro Izet Sarajlić pokopavši se sve svoje mrtve i da smo Ćopićevu kuću spalili i da je Hilandar izgorio i da Mostar ima novi most gde će se Vuk uvijek oblizivati o nož da i to je sigurno da će šiti strašno Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Kolika je snaga novca, tolika je moja snaga. Nema leš, nema zločina, nema ničega. Meni je ovo strašno drugačije od ona pa 98. Dobro, gde su sad tvoji drugari saborci? Mogu da vas zamolim da zatvorite oči kako biste nekako što bolje primili informaciju? Ajde, Branko, ustaj, akcija! Neću! stvori se grupni identitet, da se ljudi osjećaju kao da su deo nečeg većeg, zajedničkog. Ja osam godina smrti mislio, a ne bi nam drkao grad! Ova nagrada je za Srbiju koja je sačuvala slobodan um i koju smo ponovo vratili u Evropu i svet! Dokle više te rane, Branko? Od danas prestaje više partijski sistem. A kod revolucije ima jedna zajebana stvar. je bio trailer Lica revolucije. Dakle, trailer, a ujedno i startni znak za one koji budu brzi i koji žele da 4. maja pogledaju lice revolucije u Sava centru. Mail znate, ali nije na odmet da ponovim. Hekupek, odnosno thekupek at gmail.com dva puta po dve karte za lice revolucije. U, pomeni se pomenuo kakva koska na početku. Dobro veče. Dobro veče, ovo je bio vlada. Kakve iznuđene dve puta dve karte može, eto... Dobro, tebe niko ništa nije, tebe pitao, niko ništa nije pitao za te karte, ali da. nema veze. <laughs> e, Vlada, čao. Vidim, ovo je počelo sa mobbingom. Ovaj, ništa, evo, idem, hodam, govorim. Ideš, hodaš, promovišeš. <laughs> Promo... Dokle? Kao, pro, pro, do 4. maja, stvarno. Posle toga ću se vratiti u ovaj u civil, u civilstvo. Šta šta pa Ali mora, zato što, pa ne, da, da dođe ljudi da vide da to bude tako popunjeno i tako to je sad... E, e, ne, čudno je pričati, ne, ne bih o filmu ništa govorio do, do same premijere, ali sad dižem awareness, što bi rekli mladi. <laughs> Dobro, znaš šta, neki... Zato što stvarno ima još 10 dana do, do premijere da, i to sad da, mora ima. malo da se, ovaj, što se kaže, pojača pritisak na publiku da ima, dođe. Ima dovoljno, ali dobro, da. o, prvo ono što želim da te pitam, sam naziv filma Lice revolucije. Kako tebi danas izgleda ta revolucija? Kako je njeno lice? Mm. Pazi, ima raznih revolucija. A ja bih se nekako ogradio lično kada ko, mi je nemoguće da koristim e, reč revolucije bez nekog ironijskog otmona, da kažem, ili bilo kakve vrste otmona. E sad kad pričam, ne znam da li se gledao, bio taj serijal Zafranovićevo o, o, o Titu. Titu. I to sam, dakle, poslednji svedoci testamenta, ceo serijal je na YouTube-u, po 50 minuta svaka epizoda, preporučujem od srca. I sad kad sam gledao ta, ta svedočenja tih predratnih ilegalaca i kasnije ljudi koji su praktično ovaj, od tih diverzantskih akcija preko onako kolektivne ovaj, opšte narodne odbrane i generalno tog gerilskog pokreta uspeli da stvore relativno prosperitetnu i funkcionalnu državu sa nekoliko miliona ljudi, ja stvarno mislim da ono što je u nekom, da kažem, ključu naše generacije se smatra revolucijima, to je za opet ljude rođene oko 1980. godine bio de facto 5. oktober. Ja mislim da je to u poređenju sa ovim tim revolucijima i drugim revolucija jedan e, zaista poluartikulisan tinejdžerski bunt bio sa stanovišta koji nažalost nije imao ni, nije imao ni dovoljno veliku snagu, a ni jasan cilj. Tako da to je nek, to je, uh, ja, bih, ja bih se malo ogradio tog jednog romantizirajućeg, jer 5. oktober de facto nije bio, nije bio nikakva revolucija. I tu ja sam mnogo bliži tumačenju koje praktično eksplicitno definisao je, je, je ovaj advokat Srđa Popović o puč 5. oktobru kao puču koji je bio u funkciji prevencije nečeg što bi bila revolucija. Tako da to su neka razmišljenja a, ovaj, a, e, ide u raznim pravcima. Meni je važno da naglasim da ovo nije samo film o, o 5. oktobru, niti o toj revoluciji, već sam ja probao malo šire da zahvatim tu temu, pa koliko sam uspeo. Ajde, probaj da objasnimo o čemu je zapravo film. Film je između ostalog i o jednom čoveku kojeg se mnogi sećaju sa one čuvene dodele MTV nagrada Free Your Mind. Da, film je dobrim delom, dobrim delom o, prati zapravo ličnu sudbinu Branka Ilića. Ali, mm, kao i svi drugi likovi u filmu, i Branko je jedna moguća bliska verzija sebe. Dakle, pošto u filmu nema nekih, da kažem, e, e, nema dnevne politike nikakve, apsolutno, a nema ni banalnih pojedinosti iz života ljudi. Već su prosto svi likovi nekako u nekoj arhetipskoj funkciji, da ih tako nazovem. Tako je, takva je, to je između ostalog i priča o Branku. Mm -hmm. Koja čini zapravo srž dokumentarno delog filma, pošto film je dokumentarno igrani dakle, te dokumentarno igrane scene uh, e, seku potpuno igrani delovi filma. Dobro, šta ti je bila ideja? Mislim, taj, ti igrani delovi filma pretpostavljam da imaju tu neku vrstu istorijske podloge i Ne, e, ti igrani delovi su o, obrađuju savremenost. Uh mhm. -huh. Dakle, da kažem, ovaj neki period od 2008. E, do danas. <laughs> Eto, to je... E, zapravo, konstatuju promenu koja se dogodila činom pomirenja demokratske stranke i, socijalističke partije Srbije. Pošto to jeste bio neki... To je ta ključna godina, da. U tom smislu i početak svetske ekonomske krize. Tako da je, ja mislim da to jako uticalo na, na promenu, ja da kažem, nekako što svedenije <laughs> konteksta. 5. oktobra i pa, revolucije. Ma dobro, to je, uh, sa tim je završeno mnogo pre 2008. Ali 2008. se dogodila neka promjena. Tako da ja kad sam pokušavao da rešim taj savremeni trenutak, naj, da kažem, stilski elegantnije mi je bilo da to sve pomerim u fikciju. Mm -hmm. Da ne kažem metaforu. <laughs> A tu sad kad pričaš o to 2008. godini, pretpostavljam da si, barem ovo posljednje vreme, od tih posljednjih nekoliko meseci dok traje ova sjajna predizborna kampanja, zakačio negde i izjave Ivice Dačića, koji je rekao da su najviše zahvaljujući SPS-u neke tekovine DOS-a, ako o tome uopšte možemo pričati, a, uspjele, pre svega govorimo o ovoj kandidaturi čuvenoj za Evropsku uniju, zapravo da su najviše zahvaljujući njima demokratska stranka da je uspjela da dođe do tog, nazovimo ga, rezultata. E, ja pravo da ti kažem, mene to uopšte više ne zanima, niti hoću da uh, u tim uh, razgovorima participiram. Sad kad govorimo o tome, uh, to mi je potpuno nekako... Mm, pa se, da, da ja neću izaći na izbori, neću glasati, prosto mm, mm, mislim da je sistem do te mere korumpiran, uh, kako bih rekao, devastiran, kompromitovan i da... Uh, a naročito sistem, kad govorimo o sistemu eh, reprezentacije suvereniteta, odnosno političkim strankama i o tome na šta to danas uh, u Beogradu i Srbiji liči. Tako da mi neću uopšte u te... to mi je nekako, kako bih rekao, neću da učestvujem u tom narativu, eto, to je, neću da se bavim. Ne, neću, prosto neću da, ne mogu to. Reci mi od tih sil, silnih otporaša iz 90-ih godina, odabrao si Branka Ilića, zašto baš njega? Zato što smo mi generacijski bili bliski, jer e, Branko je 79. ja sam 81. ali u otporu je bilo nekoliko ekipa, bila je starija ekipa, ta je otprilike desetak godina od nas i bili smo mi koji smo bili uh, da, tad imali tako 18, 19, 20 godina. I meni je naj... Pošto je Branko nekako bio personifikacija praktično generacijskog eh, otpora tada i nekako simbol, a on nakon MTV-a koji si pomenuo, on postaje pop uh, pop politička figura. To je stvarno bilo čudno. Mislim, ne znam da se sećaš tog perioda. Ka, na koji način je on zaista bio izložen nekom neverovatnom, nekom suludnom, skoro estradnom uh, teroru javnosti. Ali dobro, takva su bila vremena. E, tako da je Branko m, meni naj, nekako, kako bih rekao, bio najbliži uh, da kroz njegovu priču i kroz njegov lik i kroz njegovu sudbinu ispratim sve to što se dešavalo. Mhm. Da li je bilo nekih kontakata sa ostalim otporašima, pre svega sa onima koji danas mm, čine, ajde, možemo da kažemo, neke delove vlasti? Ne, ne, ne, jeste, pa n, n, e, jedna stvar je tu vrlo specifična. E, sa prijateljima iz otpora ja lično imam neki odnos kao Eh, antiratnih drugova, ne znam kako to da nazovem. Tako da ja sam i tada se sa nekima od ljudi eh, slagao bolje, s nekima lošije i isto sam kasnije kroz život sa nekim ljudima ostao u kontaktu, sa nekim nisam. I ta, nisam, eh, komuni, da, bilo, ja sam snimio čak dvojicu ljudi, bila je ideja nekada Branko ide i posećuje te stare prijatelje iz otpora i onda pristalo je tu dosta ljudi, neki nisu i onda sam ja odlučio da ispoštovanja prema ovima koji su pristali, ceo taj deo priče praktično malo pomerim u, ne malo, nego skroz prebacim u fikciju. Da kažem, taj odnos sa, koji postoji u filmu praktično, ali je on, eh, da kažem, iskonstruisan. Mm -hmm. e, eto, tako, mislim, nema ovde, meni ta priča o tome da iskreno od početka, od samog starta kad sam krenuo da radim film i sam znao da kakav film neću da, da napravim i to je taj film u stvari u kome je postoji ta neka crno-bela priča o kome, u kome je ne znam Branko e, žrtva, a neko drugi ovaj, nije žrtva. Ne znam, mislim ti svi ljudi koji su kasnije napravili pravili neke svoje životne izbore koji su isključivo njihovi životni izbori i njihova odgovornost i njihova stvar su bili u jednom trenutku kad je bilo frka i kada stvarno mis, koliko god sad izgledalo smešno tad e, mislim mi smo svi hapšeni i bilo, bilo to stvarno ne, i hapšeni i zatvarani i zastrašivani i bilo je tu raznoraznih pritisaka i nisi znao kako će se završiti u tom trenutku. I nije puno ljudi imalo hrabrosti da u tome participira u, u, u, nas, on, u različitim fazama tog posla. Tako da ja u tom smislu imam prosto poštovanja za... E sad ono što ti na kraju ostane od života, ja, meni se čini da je to doslednost prema samom sebi. To, je, to su neke lične vrednosti koje... I tako i meriš ljude kroz život posle, koje gde E, ko je koliko dosledan kako, kako samom ko? sebi. Kako ko? <laughs> ja bar, ovaj, ne znam, nemam puno stvari za koje mogu da se uhvatim. U tom smislu, prosto, neka cveta hiljadu cvetova i ovaj, svako pase svoju karmu. <laughs> Onako kako želi. Da. A, a, Brankova priča je zanimljiva pre svega iz tog ugla što si ti sada spominjao što on nije bio jedan od tih uh, koji je tu svoju angažovanost u otporu, pa čak i tu popularnost koju je stekao, pogotovo nakon te dodele nagrade, koristio na način kako su se mnogi drugi okoristili. Šta je pitanje? <laughs> Branko Ilić. A, a sad da, da da kažem e, nešto, šta da kažem? Mislim, nisam shvatio šta je pa, samo... Pa, mislim, njegova priča je zanimljiva pre svega što je prosto čovjek nastavio da živi nekim nazovimo to normalnim, koliko god možemo pričati o tome zapravo u Srbiji nakon, nakon 5. oktobra i uopšte o Srbiji, jeli. A ovaj života mi zapravo se nije okoristio o tu svoju popularnost koju je imao. Pa Branko je čistog srca bio sve vreme, to, zato je Branko i zanimljiv, on je bio i ostao čistog srca u svemu tome i zato je on, zato sam ja i snimao film o njemu. Mislim, uh, Branko, to je sad opet pitanje motivacije i, i kako da kažem, emotivnih kombinacija od čoveka do čoveka, ali prosto postoje ljudi koji idu čistim srcem i verujem u nešto, pa je to opet motivisano. I prosto postoje ljudi koji su motivisani nekim drugim, da kažem, interesom. Ali to se vidi i to se, mislim, nije to, to se, to se oseti, to se, pa sad kako ko izabere. Uh, to je opet ono, vraćamo se na, na pitanje, Sva, imaš ti, možeš da igraš različite strategije, ali i plaćaš cenu za, za to što radiš. Pa ko, kako ko može, mislim. <laughs> Tako da Branko je, nije, aha. Branko je tu sve vreme, mislim, stvarno čist ko suza. Kako je Branko reagovao na ideju kad si mu rekao, pretpostavljam, da si ti bio taj koji mu je u određenom trenutku spomenuo ideju. E, to je čudno, to je tačno bilo pre dve godine sam ja... e, mi je nešto, to sam prolazio i vidio sam neki film se snimao ispred Skupštine i tad sam negde mi se to okinulo i m, sve je to išlo bez ikakvih problema zato što mi smo tad bili bliski nismo se videli neko vreme ali je odmah sve krenulo da se odmotava tako da e, mislim da je i u stvari siguran sam da je i Branku ceo ovaj proces kao i meni, jer mis, ovo su, ja sam iz nekih, da kažem, duboko ličnih razloga ušao u obračun sa tom uh, temom. Obračun namerno govorim, pošto je to stvarno bio onako leri i leri i emocija i asocijacija i ovaj, kako bih rekao, i ceo taj filmski proces, koliko me ne govorimo ništa, isto bio vrlo uh, zanimljiv pravljenja tog filma jer je on vrlo specifičan i od, od udara od prosto bilo kakvog pravila o tome kako se filmovi danas u Srbiji snimaju. Ovaj, e, ali mislim da je za ceo proces za Branka kao i za mene lično bio vrlo da kažem katarzičan. Mhm. Mm I to se vidi u filmu, tako da. <laughs> Dobro, Obećavam. To ćemo, to ćemo, to ćemo da vidimo. Obećavam. Da vidimo u filmu. A šta je bio taj tvoj, tvoj motiv, taj, taj tvoj obračun zapravo, na čemu leži? Pa to je opet neki spektar emocija, razumeš, koji ti uzmeš pa deljaš i onda, <laughs> ne znam kako bih ti rekao, kreneš od jedne, onda e, savladaš tu jednu, pa ideš drugu, treću, otvaraju ti se raz, različite perspektive i on, <laughs> ovo sad zvuči kao neki ono parapsihološki priručnik, ali e, u principu to je stvarno tako bilo. Meni je inicijalna ideja bila, to je nešto malo duža priča, e, mitomanski razlozi su u pitanju, mm, pošto je ceo ovaj film, da. ceo ovaj film je proistikao zapravo iz Muzeja savremene umetnosti, e, koji su vodili Zoran Erić i Stevan Vuković, gde je mentor bio Žilnik, I mi smo sedeli tamo par meseci i pričali, jako puno pričali u stvari, nije, nije, nismo se bavili filmom, ali smo pričali o Jugoslo... o jugoslovenskom društvu, zapravo o, od 1945. pa praktično do, do sadašnjih vremena. I ideja je bila, zapravo, od dionizijskog socijalizma do predatorskog kapitalizma je bila ta ovaj, tema te radionice. E, što je zanimljivo, jer su ovi kustosi na početku dali neki e, eksplikaciju kustosku tog termina. od neželjnih došao i ispričao jednom priču. Kao ja sam kao klinac bio na toj korčulanskoj letnjoj školi i tamo je bio taj filozof Lefer i ovaj, u stvari koji je rekao to za dionizijski, s, s, da, da, on je nazvao praktično jugoslovensko društvo dionizijskim socijalizmom i on kaže to je stvari bio neki čičak koji je jedan dan šetao jednu devojku, drugi dan drugu devojku, sve devojčice, onda se ja pitao ko je ovaj čičak i kaže to je taj Lefer i kaže tom Leferu je bilo lepo da on ovaj, tamo u, na toj Korčuli srednjevekovnom gradu tako mu izgledalo, bio je ponesen tim kao komunizam, filozofija žene, on zastupa taj marksistički da, pristup u, u, u porodici, o Engelsovsko shvatanje porodice. Izdigresirao sam, ali poenta je da su to bili stvarno sati ovakvih priča Žilnikovih na raznorazne teme i demistifikacija istovremeno celog tog, da kažem, kustovskog diskursa. I onda je došao trenutak da mi predložimo te neke teme a paralelno sa tim procesom sam se, meni je bio vrlo zanimljiv u tom periodu taj neki, da kažem, novi jugoslovenski film sa kraja 60-ih, zaključno do 71. kad su ovi sve to ra razjebali. I e, onda kad sam copy-pastovao motive iz njihovih prvih filmova, to je u stvari bila jedna vrlo da kažem, u, u to, krajem 60-ih oni su bili zapravo veći levičari od sistema. 60-te su vrlo zanimljive e, godine jer e, društvo doživljava jednu vrstu privredne ekspanzije i liberalizacije praktično nakon 68. godine i to se sve preliva u, u kulturu i umetnost i onda e, tu se za, za, zaista dešava jedan procvat koji je vrlo brzo i sasečen, od, počinje 71. I praktično kada sam to e, copy-pastovao na sebe, odnosno i na, na, na lično osjećanje i lično iskustvo, cela ta priča sa otporom je nekako se izbistrila kao nešto, ne, nešto važno i neispričano i prećutano i e, meni lično već davno prežaljeno na neki način, jer E sad kad sam se onda uopšte zapitao šta je se tu žalilo, od toga je se i krenulo. Tako da je to jedna vrsta e, razočaranosti i pravo da ti kažem, tog nekog zaista 2010. je bilo tačno 10 godina od, od 5. oktobra. I 10 godina to je nekako krugla, lepa cifra da i jedan je, je bi ga <laughs> protok vremena onako solidan. I delovo mi je kao zaista dobar trenutak za podvlačenje crte i za presek stvari o tome šta smo kao deca, da kažem, maštali i želeli, i šta to danas živimo. Eto, to, to je prilike. Duga je bila ova eksplikacija od Lefera do ovoga, ali tako ti stoje stvari. <laughs> Dobro, trebalo je, trebalo je 12 godina nekome da napravi film o 5. oktobru. Bilo je tekstova i tekstova, možda i knjiga i tako dalje, ali filmova zaista koji su se bavili tim periodom, tim trenutkom i tim ljudima, To je relativno tačno. Dakle, e, prvo bio onaj film Ljubiše Samarđića, recimo 2002. godine, e, da li se to Nataša e, zvalo? Da gde je on odma nešto, ali ne, to stvari neka skoro u real time-u bilo, ja se sećam da je otpor i dalje postojao kad je on snimao taj film, znači to je bilo neka ozbina preletačina, ali dobro, nije to sad film, da kažemo, nikakav, nego neka uh, propaganda, ali uh, I prošle, go, prošle godine, to ne bi trebalo zaboraviti, je m, diplomski rad e, nekoliko studenta sa fakulteta oktobar dramskih, se zvao, da. E, oktobar se zvao i on je pošao od neke slične teze, uh, ali je prosto to bilo nek, sedam uh, autorskih poetika spakovanih u 15 minuta, koncentrovanih, igranih delova, ali meni je to bilo zanimljivo da pogledam, zaista. Tu ima nekih... To je uglavnom jedan vrlo apolitičan film. Mislim, probija kroz, izbija iz neke priče, najdirektnije možda kroz poslednju, ali ne, to nije političan film. E, politički u bilo kom, ne, on se ne bavi time. Ti ljudi koji su ga snimali zapravo n, su bili mladi kad se to dešavalo, tako da nisu imali direktne neke Tako da, ali su filmovi pojedinačno neki vrlo zanimljivi i meni bili baš cool. Tako da, eto to. I bilo još nekih incidenata, ali nije bilo ovakvog filma. <laughs> da, koliko se sećam, čini mi se da je njima baš isto tako povodi bilo 10 godina od 5. oktobra, pa odatle... Jeste, mi smo to, uh, ja, to se dešavalo, o, ovaj, ja moram priznati da sam uh, bio, pošto to je nekako bio sinhronicitet nekim, i oni su bili čak i na, uh, kad smo mi snimali tu scenu 5. oktobra 2010. neki od njih su bili tu, pa su snimali oni nešto, ali to nisam vidio u filmu. I ja moram iskreno priznati da me je da sam imao malu vrstu da kažem, neke nelagodnosti oko mogućeg preklapanja priča. Međutim, kako svako je tamo pravio film iz e, sobstvene utrobe, a ja svoj, to nema nikakvih, da kažem, poklapanja e, u bilo kom smislu. <laughs> Ali ovaj da, znam da sam da se u tom trenutku kad se pošto su oni tako su isto su oni su nešto to objavljivali sve vreme, mi smo dosta da kažem ilegalno snimali ceo ovaj film sve vreme. Možemo i o tome da pričamo. Zašto da ne? Mi ćemo sad napraviti jednu malu Ajde, pauzu. Ajde, molim te. da, o, poslušat ćemo Kandu, Kođu i Nebojšu. E. Eh izlazim, na kraju krajeva zapravo čitava emisija se svela na bendove iz tih godina. Tako ima i u filmu, moram priznati, tu je, ima bit Dark Dub System, je jedna A, da. i druga nije baš iz tog vremena, ali eto. Pa nastavljamo dalje sa razgovorom. Ajde. 5.25 je bio gotov peti čas. Strčao sam dole da za trbuh nađem spas. I shvatio sam tad da meni spasa nema. Jer ničega nema u kifli bez džema. Nude meni maka, nude euro krema Ja uporno vičem, ljudi hoću džema Ma kakav euro krem, hoću samo džem Ma kakav euro krem, hoću samo džem e, Nema džema, nema džema, džema, džema nema Nema, nema, nema, nema, nema, nema džema Nema džema, nema džema, džema, džema nema Nema, nema, nema dai mi gema, sì ne gema nema. Mamma dai mi gema, ne dai sine. Mamma le nema bruche, dai mi gema. Ne ne ricu nema gema nema rucu nema gema nema rucu nema gema nema rucu nema gema nema rucu nema gema nema gema nema nema rucu nema gema nema daj pet Jebije vodu peti čas Strčao sam dole Da se prvo hrađu spas I svake sam tad Da meni spasa nema Jer ničega nema U kipu bez žema pomažemo Neolinik znakovi za euro kremo Jako si samo i plažemo Ne možemo, ne možemo, džema, džema nema Nema, nema, nema, nema, nema, nema džema Nema džema, nema džema, džema, džema nema Nema, nema, nema, nema, nema, nema džema Mama daj mi džema, sine džema nema Mama daj mi džema, daj mi dżema Ej, never ma ruku, nie ma dżema, nie ma ruku, nie ma dżema 90. godina ne samo da nije bilo džema, nije bilo mnogo čega. Ali mislim da je to manji problem bio nije, nije, ne, ne, ja mislim da je veliki problem bio, a to je bio, ja e, sam svoje vremeno radio taj neki intervju sa Vladom Janjićem i Gordanom i onda Gordan je rekao u tom trenutku da to nije mala stvar, ipak ima čokolade, nema čokolade, razumeš i tako dalje. Mislim da je to ovaj, e, vrlo nas sve odredilo. Ovaj, ta da kažem jedna nemaština puta dnevnik, puta dnevnikov dodatak, e, puta ovo, puta ono. Mislim, bilo je to... E, ne znam kako bih rekao. <laughs> Inspirativno, ako ništa drugo. Ali istovremeno, ja mislim da je stvarno velika zamka to uh, zaglavljivanje u te melanholične uh, refleksije kako o tom, jel e, opšte mesto je već da to prošlo ti nekako uvek deluje kao bolje jer je izvesnije od onog što je sada e, i tako dalje. da, ima tu, ima tu i onaj element uh, godina, pa sad prosto teško je ne misliti o godinama 10 godina unazad kao ne znam nije o nekom što... lepšem vremenu jer si bio 10 godina mlađi to vrlo brzo sve prođe i to uh, ja imam puno prijatelja koji su stari ljudi, da kažem to 60 pa čak 70, neki 80 i uh, ono što je generalno što ja čujem često da to sve jako brzo prođe, tako da uh, i ono što je vrlo važno ja mislim da se zna i da se od toga krene u bilo kakvom promišljenju aktivizma ili žara političkog borbe da su zapravo promene i progres mogući i da se oni dešavaju. Ali da se to dešava u intervalu koji je uglavnom kraći od prosečnog ljudskog života. Tako da ti u principu ako bi nešto da menjaš i da radiš, to se de facto dešava, u, kako god to izgledalo, dakle, ova civilizacija se nekako razvija i raspada, ali razvija dobrim delom i u tom smislu tu svaki sledeći period je kvalitativ, kvalitativno bolji u odnosu na prethodni, ali su te promene u odnosu na jednu generaciju previše spore, jel, mislim, prođe život. <laughs> da, to je sad ono čuveno filozofsko pitanje, je o nama kao ličnostima, pojedincima u univerzumu, <laughs> kao e. male, kao male tačkice i kao sasvim nebitne E, to je, što, što kaže ovaj, kako se, ovaj, egzistencionalisti, bačenost u život. pa ne, jel ti ne biraš kad ćeš da, da, da, gde ćeš, kad ćeš da se rodiš, šta ćeš i tako. Ali dobro, ajde, sad, daj da se vratim čoveče na propagandu. <laughs> daj da se vratim, ajde. Spominjao si u toku razgovora te 60. godine i tu činjenicu da su i mnogi umetnici, a na kraju krajeva i sami studentski protesti 68. godine su izbili zato jer su studenti bili veći, le, veći levičari od onih komunisti, na da, vlasti, da, komunisti, veći da, komunisti da, nego, da. nego sami komunisti. A, kako vidiš danas situaciju, ako ti je već to recimo bila možda neka motivacija i za ovo šta si radio i ovaj film, koliko ti je danas recimo situacija uh, negde možda i podsjeća na, na, na taj period. Nisi ga živeo, ali ti je, pretpostavljam, žilnik dosta toga pričao. A koja, koja situacija? Ovo danas koju živimo na, da. na to tada? Pa, mi smo se jako puno bavili različitim poređenjima između nekada i sada. I ono što je meni glavni utisak je da je ono bila ozbiljna država, uprko svemu, a da je ovo neka zajebancija, uh, postmodernistička, uh, jer ovo su ovde sve neke simulacije institucija, sim, e, estetske uglavnom. Znaš, jednog dana imaš samo odluku da se od jednom sudije Vrhovnog suda nose toge one i onda oni su tako e, rebrandirani. Pa onda imaš ove postavljene čuvare ispred ove gardiste ispred skupštine i onda oni ljudi stoje tamo. To nema nikakvog smisla, to je čista estetizacija, da kažem, politike. E, to je, u tom smislu, ovo je sve jedna vrsta, e, ali stvarno nekog, e, ne, neke zajebancije. Ovo nije država, ovo je neka zajebancija u kojoj m, ekipa koja uglavnom je do novca došla tokom ratova 90-ih ili sa poslovima povezanim u to vreme, dakle, to je sve krvave neke pare, je umeđu vremenu se nekako, da kažem, otkupila svoje grehe i nekako se, vidiš sad sve ta, nekako sad potpuno sve, katastrofa se razbistrila, pomi, po, ljudi su pomireni, ništa šta je bilo, bilo je, jebi ga, idemo dalje, i, ali to je, ne može da ne ostavlja posledice. Uh, na, na, na, na stvari koje živimo. Tako da u tom smislu nema nikakve sličnosti. Drugo, ove generacije sada, to je nekako... Uh, sad baš kad sam hodao do ovde, gledam, uh, znaš, onako, ljudi gledaju svoje mobilne telefone i hode ulicom zagledani u mobilne telefone preko kojih su povezani sa celim svetom. To je bitno, bitno drugačija situacija od onih 60. godina. Dakle, i, o, prosto, druga stvar, uh, ta generacija mladih e, koja je rođena 90. godina, odnosno koja je 10 godina mlađa, je opet bitno drugačija od e, u svakom smislu od onoga, znaš kojom brz, brzinom, ne znam, ajde sad da ne idem u detalje, ali ovaj, jako, jako, jako dobar je taj film Maje Miloš klip. On uh, vrlo precizno secira tu jednu potpuno estetski ideološki, politički e, zbunjene jedne generacije. Generacije koja je praktično odrastala bez artikulacije svog bunta, generacije koja je jako besna, generacija koja odrasta praktično u ovom jednom vrlo e, turbo kapitalizmu. Ne znam kako da nazovemo, jer ovaj srpski kapitalizam je on stvarno jedno, i, u stvari generalno taj post socijalistički kapitalizam, ali ovde ima on neke uh, vrlo specifično e, krvavo burazerske karakteristike je e, e, da kažem opet stvarno čudan jer ti imaš zaista tu jednu situaciju da je sistem u, u toj jer to se stvarno sve raz, razbisilo 2008. godine, dok je Koštunica e, vrištao Kosovu i tako dalje, ovdje je ekipa završavala privatizacije. To je koincidiralo sa početkom svetske ekonomske krize i onda ti imaš od 2008. situaciju nacionalnog pomirenja, odnosno nemaš više taj ideološki, da kažem, e, sukob ali istovremeno imaš i jedan strašan nedostatak novca koji se manifestuje time da ljudi u provinciji van Beograda su regresirali na nivo robne razmene, jer je, to je takve su razmere te katastrofe koja se dogodila. I to ne znam sad kako to, i, a to se sve više osjeća ovde i tako dalje. I to je jedna dosta čudna sad, e, e, da kažem, situacija koja je dobra za umetnost, srećem. Ta ne, da. <laughs> da glad je dobra za umetnost. Da samo koliko se umetnost zaista bavi tim koliko je, mislim, sve to negde svedeno u neku vrstu undergrounda, podzemlja, u, u, u neke ljude, evo sad smo imali ovaj slučaj i Mislim, zaista sjajna stvar. O, dvoje, Maja i e, Marta. E, a to sam te ti kažem. Znači, ja mislim, iskreno, da se nešto dešava i da to što se dešava je isto vrlo generacijsko pitanje, a to je Dakle, ti imaš opet Maju i Milana koji su radili tu priču sa strankama. Imaš film uh, eh, Maje Miloš uh, uh, klip koji opet je jedna vrsta. Imao si Mladena Đorđevića, Život i smrt porno bande, imao si Nikolu Ležajića sa Tila Rošom. To su sve negde slične emocije, ra različito artikulisane od uh, različitih autora, ali to su negde iste stvari. Sada se to izgleda dešava u nekom talacu, jer je uh, ta jedna, da kažem, uh, kako da kažem, jedan, jedna ta ogoljenost e, struktura, ljudi, institucija, političkih stranaka, ona je doživala jednu potpunu, da kažem, perver, per, perverziju, ne znam da li si gledao onaj Bajato, Bajatović u kampanji, imaš uh, reality show na YouTube-u Dnevnika Bajatovića, razumeš? Vidiš da to je pratiš, potpo... vidiš da ipak pratiš. Ne, pratim ja, ne, ja pratim, ne, ne, pratim ali na o, o, o, istraživačke svrhe. Ne, pratim ali ne, na, na razumeš, taj Bajatović, taj ona epizoda 5 koja, koju sam gledao, ovo ostalo nisam imao stomak više da gledam, to ti je vrlo tačan primer onog što je meni zanimljivo i čime sam se stvarno bavio i, i u filmu, kroz, kroz tu uh, priču o marketi i agenciji, pošto je paralelna priča sa ovom Brankovom, uh, zapravo priča o marketing agenciji koja radi kampanju za uh, kredit za banke. I tu sam se ja negde lično, da kažem, obračunao opet <laughs> sa, sa celim tim odnosom prema tome, nečemu što ja zovem postmodernizam, jer e, mi je jako zanimljivo da je jedan od ovih estetskih ideologa društva srpskog danas, da kažem, o, ovaj, e, Šaper, čiji mi je rad vrlo zanimljiv ovako. On često se poziva u tim čekaj, svoj... Čekaj, toj... kad kažeš o radu, na koji rad misliš? Pa ja mislim da on čovek koliko god, kako god bio ovaj, stigmatizovan ili kako god, on mislim da e, veruje da se bavi nekom vrstom umetnosti i to je na određeni način tačno. <laughs> Zato što, e, dakle, ja mislim da je dobrim delom ceo taj rebranding e, Srbije, to jedan dan se pojave ustavne sudije, da je to e, ide iz tog nekog pravca, dakle da kažem jednog vrlo marketiškog pristupa ovaj, stvarima, koji u sebi ima jednu vrstu, da kažem, umetnosti, s tim što, eh, kako bih rekao, je to, meni se to ne dopada. <laughs> <laughs> ovaj, ali mislim da o tome bi trebalo ozbiljno diskutovati, pošto to jeste nekako, da kažem, tema. E sad, spominjao se u nekoliko navrata klip i film Maje Miloš i tu zapravo nepostojanje artikulisanja bunta kod, kod mladih. Šta je potrebno zapravo da bi se artikulisao jedan takav bunt? Ako to uporedimo sa periodom 90-ih godina kada nismo imali džem i što kažeš čokolade i sve to, da li je potrebno zaista da se definiše jedan protivnik kao što je bio Slobodan Milošević u tom slučaju, čega danas u nekim tim vizurama zaista nema? To je i dobro pitanje, a i ja, is, ja mislim da da je to prošlo vreme, to čemu, čemu, te kategorije u kojima smo mi razmišljali i u kojima razmišljamo, uh, i da m, mm, mogu da se čak teoretski pozovem na, na Foucault koji pominje te neke otporne tačke, odnosno e, čove, različiti ljudi kao umesto tog nekog horizontalnog uh, otpora, ljudi su pojedinačno otpor. I meni to nekako ima uh, mnogo više smisla u ovo današnje vreme. I ja sad opet, ne, znači tu bi trebalo, ja pristupam tome iz ove pozicije, dakle, promene i progrese dešavaju i si, ti sad, ako si, ali to traje jako dugo i jebi ga, sad svako radi. Ne. I ako kre, ja idem od, polazim iz, tog, iz te perspektive. Dakle, ja ću da radim šta je do mene i šta mogu da uradim sa idejom da će rezultati toga biti vidljivi u nekoj budućnosti koju ja možda neću ni doživeti, ali uh, E, shodno tome i se trudim da nešto ne, ne gorim previše u toj, za razliku od uh, <laughs> mladosti u celom tom procesu. Tako da to, ovaj, da, tako ja to mislim da to ide. Ne znam, mislim da, znaš, nema, to je sad, znaš, je zapravo ljudi koji su posle otpora napravili karijere prič, e, pričajući o receptima za revolucije. I to je ovaj uh, sviranje kurcu. Mislim... Uh, sviranje kurca. Ali... e, ne znam ja šta je potrebno bilo kome. Ja e, zaista mislim da da mi da nama da mi se moramo baviti nekim novim pojmovnim aparatima za definisanje stvarnosti umesto da pokušavamo da na silu uguramo u neke kalupe koji su već eh, de facto da kažem, nefunkcionalni u ovome što živimo danas. Eto, to, to, to. Ja bih rado još sa tobom ovako malo čakolo, Ali, međutim već je skoro pa 10 sati. Što smo se zezali, zezali smo se. Da, što smo se zezali, zezali smo se i kupek moram da privedem kraju, a, što nikako ne znači, naravno, da smo završili sa licem revolucije. E, viš kako sam se raspričao, mogli da. smo ovako da je. 4. <laughs> maj, Sava centar i samo mi reci da li ima još možda eventualno nekih projekcija, što u Beogradu ili okolo, što je već dogovore? Biće, biće, biće, biće filma, vidjet će ljudi film. Dakle, to je cela ideja sa filmom i da ga ljudi vide. Ove, ovaj, tako da, eh, ali mo, eh, mislim da će biti u bioskopima, ukoliko bude bilo interesovanje, bit će i nekoliko projekcija nakon premijere u Sava centru, to ćemo proceniti sad usput. A ovaj, eh, u, vrlo brzo će on biti, da kažem, za par meseci dostupan ovaj, besplatno na nekim raznoraznim mestima. Tako da, o tom potom, mislim, vidjet će se film, tako da neće ostati, ovaj, da kažem, zarobljen. Ali 4. maj, Sava centar, 21 i 30, 4000 mesta. 4000 <laughs> mesta. Tako da, ko gradu, hoće da vidi može... U da- gradu od 2 miliona ljudi, šta je to? 2 miliona ljudi, Stuttgart gradu. Ti e, nisi e, nećemo sam. slušati Stuttgart da online. Zatvorit ćemo kupek sa Jinxim. Zašto Jinxi, ajde, osim što nastupaju na Trench Townu, nego ima jednu fenomenalnu pesmu koja se zove Klinci su u redu. Ajde da čujemo. Koja se baš idealno naslanja na ovo što smo mi sada pričali. Eto, 45. kupek. Ćao, mi se čujemo 1. maja. Verovatno emisija neće ići uživo, ali će ići emisija. Želio bih da se zahvalim svima koji su lajkovali. Aduha, aduha, širili smo ljubav, davali se, prizivali čuda. Bolje da smo uvukli se za muda, od velike priče Zaboli te glava Stivo nas je previše slobode Koliko smo krivi ti ja Stari moj smo ljubav davali se, ne gubi ko daje Malo smo se igrali u pjesku Muvali se gradom, tukli za koje šta Zbog naravi, izlagali glave Bolje da smo stajali sa strane stari moj Ne sudi prestrogo Moglo se više, a moglo i manje Stari moj Klinci su na umjetnički program edukativnog karaktera.